Շատ շուտով գրականասեր հանրությունն ու հայ ժողովուրդը հոբելյանական տարեդարձ են նշելու։ Լրանում է բանաստեղծ, հրապարակախոս, թարգմանիչ, դրամատուրգ, խմբագիր, ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ Վահագն Դավթյանի ծննդյան 100-ամյակը, որի կապակցությամբ ձեզ ենք ներկայացնում մեր զրույցը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ ասմունքի վարպետ Սիլվա Յուզբաշյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկին Սիլվա։ Բարև սիրելի Վարդուի այս հանդիպման առիթը հոբելյանական է։ Ինչպես ենք արժևորում, վերարժևորում, իմաստավորում, վերաիմաստավորում հանճարի։ Ես Վագնդավցյանին միշտ եմ վերա վերարժևորում, որովհետև որպես ասմունքող ես կարծում եմ, որ ես կայացել եմ իր ստեղծագործությամբ, ինչու՞ չէ նաև Համոսահյանին, երբ որ ես որպես ասմունքող բեմ բարձրացա եւ իմ հայտագիրը լեցուն էր Վագնդավցյանի պոեզիայով եւ Համոսահյանի Այդ ժամանակ օթը շնչում էր Սևակի Շիրազի ստեղծագործություններով եւ մյուս ասմունքողները շատ հարգարժան, տավանդավոր, իրենք կարդում էին Շիրա, Սևակ։ Ես որոշեցի ինչի կրկնել եւ մինչ օրս իրենք հայտագրի, այսպես ասած, ոսկե ցանկում են։ Եվ կարծես մի տեսակ ճակատագրական եղավ, ես այն ժամանակ նաեւ Սունդուկյանի թատրոն էի ընդունվել, աշխատում էի, բայց այնքան տարվեցի իրենց պոեզիայով, իրենց անձով, եւ ես չգիտեմ թե ինչ տրամաբանությամբ, ինչ թվաբանությամբ կարողացա թողնել թատրոնը պետք է հարթական աշխարհը, այդ բեմը, լույսի, գույների աշխարհը, գույների աշխարհը, չէ՞ որ խաղընկեր եւ այլը եւ այլը եւ տրվեցի բեմում կանգնած մեն ու մենակ ինչ որտեղ խոցելի ասում կողի ճակատագրին պարտականության պարտականությանը նաեւ Տիկին Սիլվա ինչպիսիներ են կալումը այդ ժամանակաշրջանի երկու բավականին արդեն ոչ թե խոստումնալից կայացած հեղինակների, որտեղ նրանք կարծում եմ շատ արագ կայացան։ Իրենք իրենց տեսակով իրենց գովազդող չէին, հրաապարակային չէին։ Արցախյան ազատամարտը շարժումը սկսվեց։ Ես շատ երիտասարդ էի եւ ամբողջ ժամանակ անցկացնում էի օպերայում, բնակարան սել մոտ էր եւ տուն էի վազում, որ մի սուրճ խմելու կամ մի բան, եւ ինձ թվում էր այդ ընթացքում ինչ-որ բան կատարվեց, ես մնացի եւ իմ նստավայրը օպերան էր դարձել եւ ես այդ ընթացքում հասցնում էի իրեն զանգել եւ կռիվ էի տալիս Վագնդավցյանի հետ, Համոսայանի հետ, ինչի օպերային չեք, ինչի հիշում եմ Դավթյան ասում, այ աղջիկ ջան, ինչ ես ուզում մեզանից, մենք միտինգային չենք, հիշում եք Սիլվա Կապուտիկյան, Զորի Բալայան գրողները, մենք միտինգային մարդ չենք, բայց Դավթյանը ինքը շատ-շատ գրեց այդ շարժման մասին, բայց ես որպես ճշմարտություն պիտի ասեմ, որ ինքը ասում էր, որ շուտ է դեռ։ Երբ որ շարժումը սկսեցին, ասաց, որ շուտ է, մի քիչ պիտի սպասենք։ Ինքը նույնիսկ այդ մասին գրել է։ Դե իսկապես հիշում եք, ամիջապես հաջորդեց Սունգայիթը եւ այլն եւ այլն։ Երևի Վագն Դավթյանը ճիշտ էր։ Ինքը շատ գրել է, շատ հոդվածներ ունի, Բրունսկ տանկի դեմ Բաքրատ Ուլուբաբյանը մի գիրք կազմեց, սիրելի Արցախցի Ուլուբաբյանը։ Բոլորի գրությունները Արցախյան շարժման մասին Եվ ասում եմ Դավթյանին, որ այնքան շատ ունես, որ չգիտեմ որը տնեմ, եթե դնեմ ամբողջ կլինի քո գիրքը։ Վահագ։ Հիշում եք Վահագն Դավթյանի նամակը Եվտուշենկոյին, երբ որ Սումգայիթյան այդ ճարտը եղավ, այո, եւ Եվտուշենկոն Կամսամոլսկայա Պրավդայում մի ադրբեջանցի կնոջ կովք արեց կարելի ասել եւ Դավթյանի նամակը եւ Տուշենկոին ձերքի ձերք էր անցնում դա դե այն ժամանակ չկար համացանց չկար Facebook եւ բոլորը քսերոքս էին անում իմ տանն էլ կա պահված եւ ձերքի ձերք կարդում էին եւ նա ուղարկեց եւ Կամսամոլսկայա Պրավդային եւ հենց եւ Տուշենկոին եւ կարծեմ Կրեմլ ուղարկեց այդ նամակը այնպես որ ինքը միտինգներին չէր մասնակցում, այսինքն գալիս էր մոռացակ կտրվեց ասելիքիս կապը, ասաց՝ «Այ աղջիկ ջան, ինչ ես ուզում, լավ, հիմա գրիչ վերցրու, թելադրեմ, գնա իմ կողմից խոսիր»։ Ես դա տանը պահած ունեմ եւ երեսացի։ Այո, դա երիտասարդ ես եւ համարցակ ես։ Երիտասարդությունը համարցակություն է, չէ՞։ Դարձանը խոսքը, որ ողջունում էր, բայց հոգու խորքում ինքը սпасում, ոչ թե դեմ էր այդ շարժմանը։ Մտածում եմ, որ մի քիչ պիտի սпасեն։ Դեռ նոր, նոր, նոր։ Այո, այդ Գարբաչովյան այդ սկիզբը հրաապարականություն գլազնեց, բայց դե մենք հայերս միշտ դե պիտի առաջինը լինենք, չէ՞։ Եվ պտուղները քաղեցին։ Դառնապես։ Դառը պտուղները քաղեցին այո, եւ մի բանաստեղծություն էլ, որ ինքը գրքերում չի դրել։ Հիշում եք Շանթը, որ հացադուլ էր արել, մենք առաջին անգամ էինք, չէ՞, տեսնում հացադուլ արտասամանյան երկրներում, չէ՞, գիտեինք, որ գնում էինք նայենք, էլ ինչ այդ հացադուլը, չէ՞, որ գիշեր ցերեկ առանց ջրի, առանց հացի։ Եվ մի այնպիսի բանաստեղծություն ինտերնետում կա, հենց Շանթի էջում ես գտա։ Մի ժամանակ ես անգիր դա բեմերից ասում էի, հատկապես Սփյուռքում, մենք օկիանոսից այն կողմ երկու անգամ ես Վահագն Դավթյանը Համասայանը եղել ենք։ Ես բեմերից, որ կարդում էի այդ թեմայով բանաստեղծում, դղրդում էր դալիճները։ Հիշում եմ որտեղից եկաք նոր ֆիդայիներ Զեյթունից, Վանից, Թեխանասորից, հայոց արյունը որ քուն էր մտել ձեր երակներում արտնացավ նորից, ձեզ հետ ձեր պատանքն ու ձեր մահն առած եկել եք տղեր սովի պես ահեղ, եւ օրհնում է ձեզ իր պատվանդանից մեծ Թումանյանը, ինչպես Մարգարե եւ այլն եւ այլն։ Այդ բանաստեղծությունը տպված չի գրքերում, բայց համացանցում կա եւ ես վերցրեցի, պահեցի։ Տիկին Սիլվա ժամանակի շեփորահարներից էր Վահագն Դավթյանը եւ գրելով նա հայրենիքի ձայնը թերթն էր։ Ահա, Վագնովցյան ասեմ, ինքը այդ փաղանգը, այդ հրաշալի փաղանգ էր, չէ՞, այդ ծերունդը։ Այդ թերթը սպասված էր։ Սիրվակապուտյանը, Բարույր Սևակ, Համոսայան, Գևորգ Քեմինև այլն։ Դավթյանը միշտ աշխատել է, միշտ մշակ է եղել։ Նա նախ ավանգարդում է աշխատել, ուսանող է եղել, բայց ավանգարդում աշխատել է Իրենց տունը գիտեք արաբ կիրում էր, երբ որ գաղթել են հին արաբ կիրցիները եւ այդ արաբ կիր հիմնադրել նորեն հաստաները կառուցել են։ Վագնդարցյանը ինքը իր տունը կառուցել է իր սեփական քրտինքով, ավանգարդում աշխատելու տարիներին, քարը քարի վրա դնելով, միջի հիմա տանը ապրում են իր զավակները, թողները, որովհետեւ երբեք ուրիշ տներ չստացավ, ինչ որ դաչաներ չունեցավ, որ երեխաները այսօր ապահով լինեին եւ կարծեմ փեսաներն էլ շրջանից էին, տուն չունեին, մեր խոսքով ապրում էին մի աղջիկը, մի հարկում է, մյուս աղջիկը մյուս հարկում է Վագնդացյանի։ Եվ այո, ավանգարդից հետո աշխատել է գրական թերթում 50-ամյակը մեծ եղերնի գրական թերթը պատրաստեց եւ Վագնդացյանի գլխավոր խմագիրն էր, ասում են, այնպիսի նյութեր էր տպում, որ եկել է գրական թերթ, գրական թերթի թվականակը 3000 է եղել, անմիջապես մի ամսից 15000 է դարձել գրական թերթը։ Հետո իրեն հանեցին, իրենից հետո գնաց Ամոսայանը ինքը ստեղծեց, այսինքն ինքը չէր կարող ստեղծել, կենտկոմը որոշել էր Սփյուռքի համար թերթ սովետական Հայաստանի ձայն եւ Վահագնդավթյանն ինքը պինդ մարդ էր, եթե մի բան որոշեր, ինչ կռիվներ էր տվել, որ չլինի սովետական Հայաստանի, եթե Սփյուռքը պիտի կարդա, որտեղ հայրենիքի ձայն ուղակի եւ այդ թերթը ասում են ուղակի տակից էին կրպակներում ծախում, ասում եմ ուրփաթորերն էր լույս տեսնում։ Գետկովի գաղափարական վաժին կա, ասում եմ այ մարդ ինչ որ մի մարդ կա, ասում եմ էլի ձերքերս դողում են ես թերթը նայես այս տղան էլի ինչ է տպել եւ 2-3 տարի հետո իսկապես որ այդ տղային հանում են, որովհետեւ ձեռնտու չի, որ այդքան լարված վիճակում լինեն, համարցակ նյութեր է տպել։ Այդ ժամանակ ժողովրդական հավաք են արել, դրամահավաք եւ Անդրանիկի արցանը, որ Ուջանում մի գիշերում կանգնեցրին, Վագնդասյան անմիջապես նկարչին ուղարկում են, լուսանկարչին, որ նկարի արցանը եւ ներքևում նստած լինեն Անդրանիկի զինվորները, ովքեր ողջ էին։ Եվ թերթը լույս է տեսնում Անդրանիկի քանդակով եւ զինվորները Անդրանիկի կանչում են կենտկոմ։ Ասում արդեն հասկացա թերթը հավաքել են կրպակներից, փակել են համարը, ասում է, ինչ է պատահել, Սփյուռքահայության այդ կապերի մշակութային կոմիտեի նախագահը այդ գնում է Համազասպյանի, ասում է, այդ որ լուսանկարը Անդրանիկի արցանի թերթում անդրադարձել է, այդ զինվորները շատ վատ են հագնված, Սփյուռքը ինչ կմտածի, ուրեմն այդքան վատ են ապրում Հայաստանում, Ասում հարց չի, լուսանկարչից ուղարկեմ, թող լավ կոստյումներ հագնեն, փողկապներ կապեն, այդ բիզուկները էլի, նորից նկարի, ասել է ուշացել ես արդեն, հրամանը տվել ենք։ Աշխատանքից անել։ Այսինքն Քոչինյանն է եղել այդ ժամանակ, որին շատ գնահատում էր Դավթյանը։ Քոչինյանը ասել է Սփյուռքը ինչ կկարծի, եկեք մի հաստիկ իջեցնենք Սփյուռքահայության հետ կապերի մշակութային կոմիտեի նախագահի տեղակալի հաստիկ որ չասեն գործից են հանել էլի իրականում ավելի բարձր է չէ դե հայրենիքի ձայնն էլ էր պատկանում այդ հիմնարկությանը ասում եմ ինչ անեմ ասում եմ հետ եկան Գրիգոր Քեշիշյան կար Անժիկ Հակոբյանի ամուսինը շատ լավ մարդ էր գրական մարդ դուրը կանգնած ասում եմ ինչ շատ էր սիրում ասել Վահագ ջան շատ նեղեցին ասի չէ Գրիգոր ջան ոնց որ պաշտոնս բարձրացրին բայց իհարկե Դավթյանը ինքը մշակ էր ինքը թեր պիտի խմբագրեր եւ ինքը այնտեղ այդ սենյակում նստած սփյուռքից երբ գալիս էին էին, հյուրեր էին գալիս, չէ՞, այդպես բարեգործականից ռամկավարներ այն ժամանակ դեպի դաշնակցականների մուտքը արգելված էր։ Եվ առաջինը մտնում էին Վագնդավցյանի սենյակ եւ համազասպանը գիտեր եւ դա համարում էր որ այդպես էլ պիտի լինի բանաստեղծից ներկայանում էին Դավթյանին գրողներն էին հավաքվում այնտեղ կարծես վերնատուն լիներ ես բոլորին այնտեղ եմ ծանոթացել Մարո Մարկարյան Համոսարյան Սիլվա Կապուտիկյան բայց չէր դիմանում ինչեւ որ այդ հրաապարակայնություն որ եղավ Այնտեղ ունեին նաև ժուրնալ ամսագիր Սովետական Հայաստան եւ արդեն վերածնված Հայաստան դարձավ եւ Դավթյանը խմբագրեց ամսագիրը, որ շքեղ ամսագիր է եւ հիմա նույնիսկ այսպիսի գրատպության մեջ հաջողություններ կան։ Եթե այդ ամսագիրը թերթեք այն տարիներին հրաշք է այդ ամսագիրը։ Ընդհանրապես ժամանակից շատ առաջ էր ապրում Վահագն Դավթյանը։ Վահագն Դավթյանը մահացել է 96 թվականի փետրվարի 21-ին։ 30 ավելի տարիներ անցել են։ Բայց որ ստեղծագործությունը մենք հիմա բացում ենք, թվում է գիշերն է գրել, եթե առավոտը, բայց եթե երեկոյան ենք բացում, այո, ես Facebook-ում ես Facebook-ում ղեկավարում եմ իր էջը եւ ես տեսնում եմ, որ ինչքան են ընթերցում եւ ինչքան են հավանում, ո ինչ մեծ բանաստեղծ է, չգիտեինք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն գնալով Վագնդավցյանի ընթերցողը շատ ամուր է, վարանում է այո, այդ խումբը։ Դա նկատելի է շատ։ Իսկ ձեր ընկալումը Վագնդավցյանի ստեղծագործությունը գործողությունների այս ընկալումը ձեր կողմից նույնն էր երեք եւ այսօր եւ ինչպիսին կարող է լինել վաղը փոխվում է այս ընկալումը ես ավելի եմ գնահատում կան գործեր որ ժամանակին գուցե աննկատ են մնացել ասել եմ անա տես դե ինչ հրաշ գործ է ինչպես չեմ նկատել ինքը բազմաժանր բազմաթեմա գրող էր Վագնդավցյանը։ Իր ամբողջ գրականությունը սկսած ծննդավայր շարքից մի հոգևոր ճանապարհ է մինչև վիպակ, վեպ, ինքը ունի անտիպ վեբ, արտավազդ երկրորդ անտիպ վեբ է, շատ այժմեական վեբ է, այսպես պատմական էքսկուրսներով այսօրվա հետ հնարավոր է տպագրվի։ Դե երբևէ պիտի տպագրեն, ես չգիտեմ, բայց հիմա 100-ամյակին ես տեսնում եմ, որ առանձնապես ոչ իրք է նախատեսված պետականորեն եւ ոչ հանձնաժողով է առայժմ ստեղծված օգոստոսի 15-ին 100-ամյակն է։ Լավ, ամառ է, բայց տարին ամբողջ Եվ նույնիսկ գրողների միությունը ոչ Գրողների միությունը կարծեմ դիմել է նախարարություն, ճիշտ ասած չգիտեմ, կարծեմ դեռ արձագանք չկա։ Միակ բանը, որ ես կուզեի, միջոցառումները բան դրանք ինձ համար ընդհանրապես երկրորդական են։ Ավելի շոշափելի բան է պետք Վահագն Դավթյանի անվան դպրոց կար Արաբկիրում 149, բայց օպտիմալացրին, ինչպես նաև Գրիգոր Զորապի դպրոցը օպտիմալացրին, բայց ես կուզեի, որ փոխարենը նոր դպրոց իր անվամբ Չի անվանակոչվեր արաբ գիրում համարյաբոլոր դպրոցները անուններ ունեն, բայց մի դպրոց գտանք Խանաքեր հեքում, որը թվով է եւ դիմել ենք եւ հույս ունենք, որ որովհետեւ անպայման պիտի Վագնդավցյանի անունով արաբ գիրում դպրոց լինի, որտեղ ինքը ապրում է այդ թաղամասում, իր տան դիմացի փողոցը Նայրի Զարյանա, ցախ կողմից մի քանի մետր հեռավորության վրա դպրոցը Վարդգես Պետրոսյանն է։ Բայց ինչի պիտի Վագնդավցյանը արաբ գիրում չունա։ Չէ՞ որ արաբ գիրը ինչպես մեծ արենցը Բինկյանը հավեր շրջացրեց այդ ակնագունքում ծնված մեծ բանաստեղծները Դավթյանն էլ արաբ կինը հավերժացրեց ծննդավայր շարքը մի հրաշք է թե հրաշքով ճամփաստանի դեպի եփրատ ու մանկություն հոտոտելով քեզ կգտնեմ հայրենական փոքրիկ իմ տուն Առաջին անգամ աշխարհում տեսած իմ առավոտն է այնտեղ մնացել, նա որ բուրում էր իբրև ծորենհաց եւ բուրում իբրև կարնան հողուցել։ Վագն Դավթյանի պոեզիան, հատկապես ծննդավայր շարքը այս օրերին շատ հզգայական կլինի կարծում եմ արցախցիների համար, որովհետև ինքն էլ տեսավ այդ գաղթը 4 տարեկան է եղել, որ ինքը ունի իր վիպակը ունի, չէ՞, անխորագիր վիպակը։ Այդտեղ ասում եմ, ես 4 տարեկան է եղել, երբ տրապիզոնում նավ են նստել եւ այդ նավերը, ջրի վրա նավերը տներ են թվացել իմ աչքին։ Երեխա է եղել, ասել է, եթե այս տները ջրի վրա լողում են, ինչու՞ մեր տունն էլ չդրիք հետները ստանեինք։ Իսկ մեր շունը, հիշում եք շունը բանաստեղծությունը, որ ոչ այս կողմը, ոչ այն կողմը Չեմ հիշում հիմա թե անունն ինչ էր, հայացքը տխուր, տխուրուչ ինչ էր։ Մորտը սևուկ էր ու չալ էր կոչը, աստղերի հետ էր նրա հաճոցը։ Վահագն Դավթյանը եղավ մեր պոեզիայի Մովսես Խորենացին։ Ես նմանություն տեսնում եմ։ Նրա ծննդաբանությունը Վագնդացյանի պոեմները, այն պոեմները, եթե կարդան, Չափածո ձևով է ներկայացնում։ Պոեմները հրաշք են պոեմների։ Իմիջայլոց ես ասացի, բայց պիտի անպայման շեշտեմ, որ վերջերս գրականագետ Սեյրան Գրիգորյանը մի հրաշալի մենագրություն գրեց Վագնդացյանի պոեմները 500 էջանոց, իր սեփական նախաձեռնությամբ եւ արմավ հրատարակչությունը տպեց։ Դա շատ ուրախալի է, այսպես նվեր 100-ամյակին եւ բարի հսկան Սարոյանի մասին գիրքը ես պատրաստել էի մուտքագրել ամեն ինչ եւ մի ահակին դրվագներ ավելացրել էր Դավթյանը, չէ՞ որ 79-ին տպվել էր բարի հսկան եւ այդ գիրքն էլ տպեց Վերնատուն հրատարակչությունը։ Բայց ես կուզենայի, որ լավ ընտրանի լիներ բանաստեղծի 100-ամյակին, չէ՞ որ առաջներում բանաստեղծների 100-ամյակին հատորներ էին սկսում տպել, ակադեմիական հատորներ։ Իդեպ ակադեմիական ասի, չմոռանանք, որ Վահագն Դավթյանը Ստեփան Զորյանից հետո բավական ընդմիջում էր եղել եւ առաջին ակադեմիկ տոկոսն էր գրողների։ Հիշում եք 89 թվին կարծեմ ստացավ 89, այո։ Դուք ունեք նաև գիրք Մագնդավցյանի անցողիկ նոհավիտենականը մենք Գրիգոր Ջանիկյանի հետ կազմեցինք եւ այն տարբեր մարդկանց հուշեր են իհարկե իմը մի քիչ ծավալուն է մի 30 էջ ներառվեց այդ գրքում բայց բոլոր ժամանակակիցների հուշերն են ես նորություն եմ ուզում մի գախնիկ եմ ուզում բացեք որ դուք գիտեք Վագնդավցյանի մասին որտեվ եղել եք արտասահմանում շփվել եք կյանքում այդ շարժման տարիներին ասում եք որ ասել է շտապողականություն ենք ցուցաբերել։ Այո, ինքը մի գիրք ունի համառոտ պատմություն հայոց 120 էջը, սկսում է նոյից Արցախյան ազատամարտնել է ներառված երկրաշարժ ամեն ինչ, այդ ամեն ինչ գրված։ Ինքը խոստովանում է եւ պատճառաբանում է ինչի։ Ես կուզենայի, որ այդ գիրքը կարդայիք համառոտ պատմություն հայոց։ Դա նորություններ է տալու մեզ։ Իհարկե։ Իհարկե։ Այսինքն ինչ որ Այո կենսագրական ուղվածից, որ շատ կարևոր մի դեր ունի, բայց մենք դրա մասին չգիտենք, չենք խոսել, այսպիսի ինչ որ դրվակ կա, որ ծածուկ է դարձյալ։ Ինքը երբ որ Արցախից մի խումբ է կարծեմ գնացել Կրեմլ, Այո։ Այդ մասին կա գրած, որ ասել են հույս կա, ասել են կանաչ հույս կա։ Այսինքն մի քիչ պրովոկացիայի հոտ եմ առնում, էլի։ Տիկին Սիլվա կուզենայի ձեր բանաստեղծությունը, քանի որ նա մեր հաղորդաշարը բացվող ծրարներ վերնագիրն ունի, ասել է թե ամեն մի ստեղծագործություն մի ծրար է, որ մենք բացում ենք ընթերցողի առաջ։ Այն բանաստեղծությունը կամ այն հատվածը Վահագն Դավթյանից, որը այս պահին ձեր գրական տիրույթում է եւ կարող եք որպես բացվող ծրար ներկայացնել մեր ունկնդրին։ Դուք հազարավոր բանաստեղծություններ ունեք ընթերցած, դրանք բոլորը բաց են։ Հենց այս պահին անանձնությունը, որ սիրուն երգ է գրված Ռոբերտ Ամիրխանյանն է, շատ տարածված է։ Գուցե շատերը չգիտեն, որ Վահագն Դավթյանի բանաստեղծության հիման վրա է գրված։ Լալեշ խրով կնայս ու ինձ թվար, թե ես աղբյուր եմ, մամուրն ի վար, գարնանան զրև եմ ու առավոտ, ցողաթաթախ եմ ու շաղավոտ, լեռնային լիճ եմ այնքան եմ ջինջ, որ մեջս լույս է ու էլ ոչինչ։ Ցորենի հասկ եմ, որ լուր հակվում, ճարագայթով է շարունակվում։ Լեցուն փետակ եմ, ոսկե փետակ, որ զրնգում է արևի տակ, կապույտ ծաղիկ եմ, խոտ եմ ու սեզ, այնքան խոնար եմ, հող եմ ասես։ Այնքան թեթև եմ անանձնական, որ բարի լույս եմ, որ ես չկամ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սիլվա։ Ես եմ շնորհակալ Վարդուի ջան։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ թույլ տալ ինձ ասել շնորհավոր մեր բանաստեղծի Միհանճարի ծնդյան հարյուրամյակը հոբելյանական։ Հուսանք որ կնշեմ պատշաճ։ Շնորհակալ եմ։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 21-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ասմունքի վարպետ Սիլվա Յուզբաշյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք